وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون Na pale Ibrahim alipomwambia baba yake na kaumu yake, hakika mimi najitenga mbali na hayo mnayoyaabudu, إلا الذي فطرني فإنه سيهدين isipokuwa yule aliyeniumba, kwani yeye ataniongoa. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون Na akalifanya hili liwe neno lenye kubaki katika vizazi vyake ili warejee. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين Bali tuliwastarehesha hawa na baba zao mpaka ikawafikia haki na mtume aliyebainisha. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون Na ilipowafikia haki wakasema, huu ni uchawi na sisi hakika tunaukataa.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 Sisi tumewagawanyia baina yao maisha yao katika uhai wa duniani na tukawanyanyua baadhi yao juu ya wengine kwa daraja nyingi. Kwa hivyo baadhi yao wanawafanya wenginewe wawatumikie. Ni rehma za Mwenyezi Mungu ni bora kuliko hayo wanayoyakusanya. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wa واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون Na lau isingekuwa watu watakuwa kundi moja, Tungeliwajalia wanaomkufuru Rahmani wana nyumba zao zina dari ya fedha na ngazi zao pia wanazopandia. Walibuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un na milango ya nyumba zao na vitanda wanavyoegemea juu yake wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lilmuttaqin na mapambo lakini hayo si chochote ila ni starehe ya maisha dunia tu na akhira iliyoko kwa Mola wako mlezi ni ya wenye kumcha Mungu. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Na ewe Muhammadi waambie hao wanaokanusha hadithi ya Ibrahimu pale alipomwambia baba yake Hakika mimi nimejitenga mbali na ibada ya kuiabudu hii miungu yenu ya uongo. Lakini mimi namuabudu Mwenyezi Mungu aliyeniumba, kwani ni yeye ndiye atakayeniongoza kwenda njia ya haki. Kwa kuwatangazia hivyo likawa hilo neno la tauhidi ni neno lenye kubakia katika dhuria zake ili wapate kulirejelea waliamini. Washirikina hawakutimiza matumaini ya Ibrahimu wala mimi sikuwapatiliza papo kwa papo, bali nimewastarehesha hawa ulionao ewe Muhammadi, na niliwastarehesha baba zao kabla yao kwa namna mbalimbali za neema, mpaka ilipoteremka Kurani kuwaitia haki na akawajia mtume mwenye kubaini wazi akiwaita. Na ilipoteremka Kurani kuwaongoza kwenye tauhidi wakaongeza juu ya ushirikina wao kuita Kurani uchawi wakini macho kwa kejeli na wakashikilia ukafiri wao. Na washirikina kwa kumdharau Muhammad na kuona haiwezi kuwa yeye ateremshiwe Qurani, walisema kwa nini basi Qurani ambayo yeye anadai kuwa ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu asiteremshiwe mtu mkubwa mtukufu katika watu wa maka au Taif? Funguo za utume hazimo katika mikono ya washirikina, hata wao wawakabidhi watu wenye vyeo sisi tumewapangia maisha yao kwa kuwa wao wenyewe hawajiwezi. Na tumewafadhilisha baadhi juu ya wengine katika riziki na vyeo. Na kwa hivyo baadhi yao huwafanya wengineo wawasaidie na watumikie katika kutimiza haja zao ili wategemeane katika kutafuta maisha na kupanga uhai na unabii na aliyohusiana nayo katika neema za akhera na dunia ni bora kuliko vyeo vyote vya duniani. Na lakuwa kuwa sikaraha ya kuwa watu wote wawe makafiri, wakiona makafiri wamo katika nafasi ya riski. Basi tungeliwafanyia wanaomkufuru Mwenyezi Mungu kuwa nyumba zao ziwe na dari za fedha na pia ngazi za nyumba zao kwa kuwa hayo hayana thamani kitu mbele yetu. Na tungeliwafanyia milango ya nyumba zao na vitanda kuwa ni vya fedha, wakinemeka navyo na wakiegemea juu yake na tungeliwafanyia mapambo ya kila kitu. Na starehe zote hizo tulizokusifia si chochote, ila ni starehe za kupita njia, ni za uhai huu tu wa duniani. Na malipo ya akhera mbele ya muumba wako na mlezi wako yameandaliwa kwa wanaojilinda na ushirikina na wakayaepuka maasi ya kuangamiza.